twemwe bakunze ibiganiro bya radio isanganiro kaze makuru avuga kuri no muranga n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imigenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya giye vuba kunagugwa bishikirizwa n'umushikiranganje jeje imigenderanire n'ayandi makungu kuri no wa gatatu aho bashira habona ivyugo bushikiranganje bwaranguye mu mezi atataheze aheze ushyira umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu bazindutse bitura umuhuza w'abarundi kuri uno wa gatatu basaba kurosa impapuro z'umutsindo ngo kuko izo bahawe za bakaroheya ubu barazatswe tubafitiye na bucana yandi y'imvugo iremesha ku bijyanye n'imvugo yagiriza umugwi w'abantu mu kivunga idonido ni mu kanya emeto samite gusa ni mu buhinga bw'ibyuma vestine butonje ngenda bashyikirize nongiye kubaha ikaze Albert Shingiro amenyesha kandi ko bagiye kwihutira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu harimo n'ubumwe bwa ya Albert Shingiro agashimishwa n'ivyo baranguye nubwo avuga ko ikiza cya corona cyababereye intambamye mu bikorwa bari batekanije tumukurikire mu bikorwa tugiye gushimikira ko cyane harimo icyo gikorwa cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu na cyane cyane bijya bihugu muzi byari byarafatiye ibihano u Burundi byo mu bumwe bwa Buraya twibaza yuko ibyo bihugu ari byo mu gihe byogaruka ku burundi nta ngorane tuzobakira nk'uko tuba dusanzwe tubikora imbere y'uko ibyo bihano bifatwa hanyuma tubakiriye naho tubakire tuzi yuko babwiriza kubahiriza ibisata bimwe bimwe bijyanye no kwigenga k'uburundi murazi yuko akazi k'umushikiranganji imigendanire n'andi makungu eh, mu bisanzwe akazi kenshi ni mu gihugu akazi kenshi gakorerwa mu bindi bihugu mu manama hirya no hino muga kubera eh, coronavirus sinshobora kuza ndagenda ngo mpure na bagenzi kugira ngo tuvugane ivyerekeye gutunganya imigendanire yacu n'ivyo bihugu murumva ko yari intambamyi ikomeye mugabo rero twibaza yuko ivyo bihano nkuko mpeje kubivuga abo babifashe bashobora kuza tukaganira bagashobora kubikuraho eh, atakinini gisabwe ukuvuza ku buntu abakukuruke ni imwe mu ngingo zafashwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gushigikira abageze mu zabukuru bukuru bishikirizwa n'umushikiranganje ajeje gushigikirana mu gihe bucyahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru bukuru Imeride Sabushimike agashikiriza ko uwo munsi uzohimbarizwa igihanga mu ntara y'Ububanza kuri uyu wa kane ku civugo turi kumwe twese twamena ntaryo twitwararika abageze mu za bukuru tumukurikire amajwi yegeranijwe na Jean Dodieu irakoze Igenekerezo rya mbere gitugutu uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru ikivuga mpuzamakungu uyu mwaka kikaba ari gikurikira dukingire abageze mu zabukuru imbere mu kiza cya coronavirus n'inyuma yacu mu gihe ikivugo ku gihugu cyacu kivuga kiti turi kumwe twese twamena ntabyo twitwararika abageze mu zabukuru ni muri iyo ntumbero leta y'u Burundi yafashe ingingo atari nke zo gushyigikira abageze mu zabukuru aho tuvuga nk'izi zikurikira kugiranira amasezerano n'ibigo cyangwa amashyirahamwe yitaho abageze mu zabukuru ibyo bikaba bituma bituma tubaha agafashanyo ku mwaka ku mwaka kugendera ibyo bigo tukabironsa ibifungugwa n'utundi twankenegwa no kuvuza ku buntu bantaho nikora bageze mu zabukuru ku buntu abageze mu zabukuru no ku kugira akarusho kisumbuye ku gahembo baronka bakukurutse ngaha mu gihugu cacu uwo munsi uzohimbazwa ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere gitugutu igihanga mu ntara ya bubanza Abanyeshuri bahejije umwaka w'ishure w'ibihumbi na cumi 2015 ushira umwaka w'ibihumbi na 2016 kuri kaminuza y'abigenga Université Espoir d'Afrique bituye ibiro by’umuhuza kuri uyu wa gatatu abanyeshuri basaba kuroswa impapuro z'umutsindo za licence mu gihe bari bahawe impapuro z'umutsindo bita baccalaureat nazo nyene ngo bemeza ko bazatswe haciye imyaka ibiri bari bazifise bakavuga ko ivyo bitabibatangaza inkuru ya Jean Marie Mayonga batubwira yuko lisansi na bakaruriya ko ari cyo kimwe ibyo biduhinduriye ko inyuma y'umwaka n'intu turi ku ishuri tumaze kuronka amadiporome abo banyeshuri bahejeje kuri kaminuza ya Espoir d'Afrique iri mu ngagara bavuga ko badatahura imvo yo guhabwa impapuro z'imitsindo za bakaloriya aho bari biteze guhabwa impapuro za lisansi twe twatanguye kuyiga tuzi yuko turiko twiga baduha amadiporome ya lisansi hanyuma mu nyuma bacatubwira ko turi muri bakaloriya ko bakaloriya na lisansi ari cyo kimwe mugabo ubu byarahindukiye bagomba kuduha amadiporome ya A Eh. rero twaje kwitura ibiro by'umuhuza kugira ngo badutunganirize icyo tudashima kugeza ubu ni uko iniverisite yoyo ivuga yuko yo yahejeje ahayo bagashaka ko baduha amadiplome y'ama ae oro twebwe batubwiye ko lisansi na bakarori ari cyo kimwe babidusigurira kubera iki none batoduha iyo lisansi ko n'ubwa mbere bavuga yuko diplome ya bakarori na lisansi ari cyo kimwe nk'akarori kuri jewe rero twaraje ku ishuri baratwakira kuri iyo diplome ya bakaloreya baratwemerera ko twiga master hageze ko duheza baca bavuga bati ubu nta diplome ushobora kuronka turabihagarika aha rero nakoresheje n'uburyo bwinshi cyane nava ruguru nza kwiga n'ibujumbura biko biradutestabiliza umuryango wacu abanyeshuri bagasaba ko buronswa impapuro z'imitsindo z'imyaka ine bigiye ngo kuko mu gihe byahinduka bari babwiwe ko yaba diplome za baccalaureat canke za lisansi zose zingana nkuko muri memorandum yanditswe n'aba association des universités privées muri 2018 muri chapitre ya kabiri irikisigura yuko iyo tegeko shikiranganje twigiye ku muri ane academic 2011 2012 yuko bumva yuko muri poya 23 na 24 bumva yuko bakalorea na lisansi ko ari cyo kimwe tugasaba umushikiranganje yuko nicyo kintu gikorera ko kuko ama universite privé aremera neza yuko badushize muri systeme ya BM2 batubwira yuko bakalorea na lisansi ari cyo kimwe nabonye baravyemeye muri uko rwandiko banditse abanyeshure bagira kuri majana 284 barangirije rimwe bose bahora biga kwiyo kaminuza Espoir d'Afrique bakaba bari bitu ibiro vy'umuhuza kuri uyu wa gatatu aho munyishu bahawe basabwe kuzosubira kwishuza ku munsi wa kabiri w'indwiza isanganiro inama isumba ingimba Igihe inama nshingamateka yari kwiriga integuro y'ibwirizwa risubiramwe ibwirizwa rigenga itunganywa ry'intwaro mu gihugu kuri uyu wa kabiri umushingamateka Anise yizeye yagarutse ku kibazo c'ububasha bwa baburamatari ku bisata by'ubuhinga byegukira ubushikiranganje butandukanye mu ntara anaterera ko hoja hitegeko rigenga ugukorana kw'ivyo bisata nta texte normatif nimwe ihari yerekana social de coordination buramatari abwiza kugirira les services de concentre provinciaux zitwagwa directement ubuzima mu bushikiranganji ni ukuvuga redeso generale bivanye na bamwe bamwe bose ibyo bakora novuga nk'intererano eh, kuko mu ngiramatsiko na rimwe baravuga yuko haboneka itegeko zogenga intwaro mu ntara muri iryo tegeko niba ritarajaho bogerageza bakadefinisa neza iyo tipe de coordination buramatari abwiriza kugirira resevite concentre kugira ngo umudirecteur provincial amenye mbega imbere ya buramatari ajejwe iki mbega amanama bayagirana kangahe mbega amaraporo atangwa gute umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba nawe nyene yaremeye ko iryo tegeko rikwiye kujaho vuba nibaza ko rero iciyumviro yavuze arico ko buramatari n'ijisho ry'umukuru w'igihugu mu ntara akongera akaba ajejwe remisiyo zijejwe umushikiranganji wa mbere mu gihugu cyose nibaza ko rero iryo tegeko rigiyeho iyi coordination ya service de concentre izojamwo kugira abantu bose babone yuko ibikorwa mu ntara byose bibazwa buramatari w'intara umushingamateka yanise yizeye yaranagarutse ku kibazo cyo kutagira itegeko ryerekana uko ba buramatari bafatwa n'ivy'uburusho bwabo kubijanye bijyanye n'itegeko rigenga intwaro mu ntara eh, rigengwa n'itegeko ryo mirongo icyenda na gatanu muri iryo tegeko baravuga yuko hazaboneka irindi tegeko ryerekana neza ingene buri amatara afatwa nca mwumva ko ari regime de zindaminite ngene abaho regime de securite sociale gushika ubu rero kuva icyo gihe iryo tegeko riraboneka nimba ryarabonetse naho ryo nigeze mbona kandi mu myaka itanu namaze ndongoye ntange amatara ribonye nawe no kuri icyo kibazo umushikiranganje yaremeye kugira icyo akoze nubamenyesha yuko buri amatari uno munsi agwaye akanama ashobora kugira mu banki bamuha amafaranga kuko nta kintu yokorekana muri banki nta mushahara afise nta namwe wanditse ni ikibazo kitoroshye rero nibaza ko nabo nyine kugira bakore nk'ababyeyi b'intara ko bikwiye yuko nabo nyine bagira itegeko ribagenda. ni ikibazo kitoroshye kandi nibaza ko gikwiye gutora inyishu no ku rwego rw'amakomine hakaba harasabwe ko naho nyine hoba itegeko rigenga gukorana kuri hagati ya y'abamustanteri n'ibisata by'ubuhinga bikukira ubushikiranganje butandukanye mu makomine aho mere mutore tugukengurukire mwishirahamwe twiteze imbere rihurikiyemo abakozi bo mu nzu ngo bakire neza integuro y'itegeko rigenga abakozi n'akazi reruka gutogwa n'inama nshinga mateka urongoye iryo shirahamwe akavuga ko amwe mu bakozi bahora bagira ibibazo byo kutumvikana n'abakoresha babo kubijanye n'akazi bakora tumutega twabyakiriye neza cyane ko kubera iyo turiko turaraba aka kazi kacu karimo ibibazo byinshi bitandukanye hariho ukungene umukozi yagenda gupatana n'umukoresha mugabo gaje usanga maze wishika ku kazi ariko akora akazi batumvikanye imbere yuko batangura gukorana tuvuge nk'akarorero ugasanga nk'uko uyu nk'umukozi ateka aragiye gupatana ugasanga bavuganye akazi ko guteka gusa mugabo hari akanya bazasanga akorana n'izamu cyangwa akorana n'urupangu ibyo oyi bitaba biri mu matsinda amasezerano yabwiye umukoresha ati nyongera mbwo gacu usanga ntashoboye kumwongera hariho n'abandi rero bashobora gukoresha ugasanga birukanwa badahembwa nabo usanga birukanwa ijoro nabo usanga bahura n'ibibazo byinshi mu kazi ka misi yose nicyo gituma rero twaryakiriye neza cyane gusaba leta yuko yoshira mu ngiro iryo tegeko hanyuma tukongera tugasaba yuko n'abakoresha yuko boshira mu ngiro iryo tegeko nk'uko nabo bahizwa ku kazi kabo natwe bakatwariza ku kazi kacu kuko natwe dusabe turabakoze mu mazu kugira ngo tutekaniriza akazoza akunguko tubibonamo akazu bakunguko kanini cyane kuri niho bakoterwa muri inisesi rega nta makenga mufite ko abakozi bamwe bagiye gukugwa ku buzi kubera ko babona ati gukotiriza umukozi kumutangira amahera muri inisesi n'ibindi bizohava bizana ingorane hagati y'umukozi n'umukoresha bagahitamo kureka gukoresha abakozi oya nta makenga dufise kuko aka kazi n'akazi gakenewe cyane kuko abakoresha benshi ariko yongera ko umwuga wo kubarira we na bagenzi be babiri ubafise inzu bashoneramo impuzu ibyo bita atelier do couture mu rurimi rw'igifaransa aho nahitwa mukoni mu gisagara cha muyinga abo bagahana urundi gwaruka kudasuzugura akazi akariko kose igihe kinjiza amafaranga Jedone Nzeyimana aho bashonera impunzu hari imashini zitatu zikoreshwa n'abantu batatu bose bafise impapuro z'imitsindo harimwo n'uwahejeje kaminuza ariwe ndi mu bandi Alexandre je narize kaminuza igisata ca ekonomi kuri kaminuza ya Burundi imbere yo gutangura uyu mwuga maze amezi atanakora ngo yabanje guca mu kigo cigisha umwuga imuyinga aho yagwaniye ibibanza n'urundi rwaruka nkiza benshi ntibabitahuye no kwishure nkisaba nikibanza directeur bwiwe twarabanje turaharira naramubariye bijyanye gusaba ikibanza nshaka gushona arambaza none wewe warize yategoje narize yaribaza none wewe ubwo gute none je kwiga ibintu nkibi yibaza yuko nyeka ari kindi kintu bya byancanze mu kugira ndamwereke yuko we naribyo ndimo nundi namuzindukiye isambiri akorera yiyunze na bucanganya Damascene uyu amaze imyaka ine ashona umwuga yize inyuma yo kwigisha imyaka itatu nk'umukorerabushake n'umwaka umwe yakoze akazi k'izamu ataja kwiga uyu mwuga wo gubarira uyu mwuga ufasha ibintu byinshi cyane aho mba mpanze ni wundihira inzu rasiyo nta ngorane imyambarire nta kibazo parisere ndayifise kana yikuye muri atelier kabisa ari nico hano urwaruka ugiheza ishure uheze ufise ibitutu yuko akazi ari kashi ku karonka nibagabanye ibintu vyo kugara hanyuma bareke gusuzugura ibintu umuntu yokora uvuga uti mu mutwe ati ikintu cyose nzi ko kiza kumpa 50 francs niko kazi ico basaba nuko mu migambi ya leta yo gufasha urwaruka bohera gutera intege ngo kubaza bafise intumbero imuyinga Dieudonne imana radio isangani kiganiro Jidone nzayimana tugukengurukire abakorera mu masoko ya Gasenyi muri komine Buganda na Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke baridoga ko abana bo mwibarabara baguma biyongera muri ivyo bibanza basigura ko abo bana rimwe na rimwe bibi bidandazwa abo badandaza bagasaba ko abo bana bosubizwa mu miryango yabo umuhanuzi wa Mustantera ajejwe intwaro n'imibano amenyesha ko bagiye guhimiriza abavyeyi biteye indero y'abana n'ikigira cya komiseri agejwe igipolisi cyo hagati mu gihugu aremeza ko abo bana bahora babafata bakabashikiriza abajejwe intwaro kubera ko benshi muri bo batarakwiza imyaka yo gufungwa Alexander Iragije abana mu ibarabara bidogera n'abakorera mu masoko ya Gasenyi muri commune Buganda ku nda z'ishushu eka ngo harimwo n'imfubyi abo rero bagasaba gufashwa nabo basaba gufashwa umuhanuzi wa musitanteri wa komine rwombo ajeje ibibazo by'imibano n'intwaro habumuremye firime amenyesha ko bikigoye icyo bashobora kubafasha ngo ni ukubashikiriza ababyeyi babo ibyo rero ngo bakaba bamaze kubitangura ababyeyi babo bakabakira mugo mu minsi mikeyi ngo bagaca bagaruka mu ibarabara ubu rero ngo afatikanije n'abatwari bo hasi ngo bagiye guhimiriza abavyeyi kugira bitwararika indero y'abana babo uko kugwirirana kw'abana bo mw'ibarabara ngo kurateye impungenge abadandaza bamwe bakorera muri ayo masoko ya Gasenyi i Buganda Cibitoke na Rugombo bakamenyesha ko baza baribwa ibidandaza byabo kandi ugasanga ari abo bana nyene babiba ubu ngo bakaba bageze ngo naho biba amatelefoni icegera cya komiseri ajeje umutekano hagati mu ntara Cibitoke amenyesha ko bahora babafata bakabajyana mu gipolisi bagaca babashikiriza ajeje intwaro kubwira basubize iyo bajaho barava aho ngo ni mu gihe n'abivye ngo usanga benshi batarakwiza imyaka yo gufungwa nabo nyene ngo bagaca bashikirizwa bajeje ntwaro bamwe nabo mu banyagihugu twavuga ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke basaba ko hoboneka ibigo byakira abana bagashobora kwiga imyuga mu c'ibitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro haraciye ukwezi kurenga atamazi aboneka ku mugwa mukuru wa komine gitaramuka ni mu ntara ya Karusi hamwe no mu micungararo yaho abanyagihugu bagatangazwa nuko uwo mugende w'amazi utari bwa kamare n'umwaka ukozwe abarongoye igisata cy'amazi hamwe no mu ntwaro barahumuriza k'imoteri iduza amazi ariyo yari yapfuye none kirikira kogwa mu kanya n'ibucana yandi imvugire mesha vuga undemeshe imvugo yo gukwira eh, yo kwagiriza umugwi w'abantu mu kivunga irangwa no kwagiriza abantu bose ko bakoze ikibi kanaka ukirengagiza kudoma urutoke ku bakoze icyo kibi ibyo bishikirizwa na Raymond Blaise imana akurikirana ibijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara buca n'ayandi yimvuga iremesha na Urban Nkuru imvugo zo kwagirizanya mu kivunga ngo ni imvugo zihari kuva kera mu bihugu byinshi byo ku isi no mu bihe by'intambara ya mbere y'isi ngo zarakoreshejwe Raymond Blaise Habonimana umuhinga mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara arasigura izo mvugo ibyo kwagiza ya kivunga kenshi birava ku mvo zitandukanye ariko ahanini birafata intumbero bivuye ku bihe igihugu kiba kigezemwo cyangwa ku bihe abantu baba bagezemwo rero kwagiriza mu mukivunga ni gufatira mu kigwi ukavuga uti abahutu barishe abatutsi bose barishe aho kuraba uti mbega ninde yishe yishe kubera iki byabaye kubera iki indongozi haba mu kibano canke ku zindi nzego zo hejuru ngo zirashobora kugira uruhara runini mu gutuma haba ingaruka mbi iyo izo mvugo zikoreshwa cyane. n'ubunyene Raymond Blaise Habonimana izi ndongozi kenshi usanga umenga nizo ziba zibaza byabaye muri kahise kubwicanyi nk'ubwo mu kivunga buba burategurwa bugashyirwa mu ngiro abantu bakagira amajambo bakigisha indongozi nizo zirema indongozi nizo zituma abantu bagira icyo bemera bagira icyo bakoze rero izi ndongozi zacu nizo zituma ibyabaye cyangwa ibizoba muri kazoza babwiramo uruhara cyane vuga nti indongozi zirafite uruhara muri ibi byabaye cyangwa mu kwagiriza mu kivunga kuko arizo zifite ijwi rishika kure uhagarariye nk'akarero muri kahise uravye amajambo akoreshwa ingene ategurwa amajambo atyoza ubundi amajambo amajambo agira igikobwa ubundi uhagariye nko karuriro ku byabaye mu bihugu by'abayahudi intambara mbere y'isi yose intambara kabiri y'isi yose urabona ko indongozi zari zifite uruhara uwo muhinga mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara amenyesha ko bishoboka ko izo mvugo zicanishamwo zigwanywa nk'uko turi nko mu burundi nuhagarara ku bijyanye n'urugendo ruhagaze ku butungane bunywanisha ariyo ndahagarara ubwa mbere nko mu kurwanya nk'izi mvugo zicanishamwo abantu mu gushimangira ku mvugo zubaka imvugo zinywanisha ndahagarara kandi nti mbega turonka gute ukuri ku byabaye mbega ugwaruka rurazi ibyabaye no munsi ko ariko riko rurakira ubutumwa izi mvugo zishanishamo nkavuga nti abakuze boyagira urwaruka n'ugwaruka rukicarana n'abakuze rukamenya ibyabaye muri kahise ndetse kandi nkavuga nti abantu bagiriwe amabi muri kahise bagatunganirizwa bagashumbushwa bashobora gushumbushwa mu buryo mu bintu badakora ku mugabo kandi mu bintu bavuga biri materiya mu gifaransa bashobora gushikira mugabo kandi ndahagarara mu kubavura ibikomere bya kahise birafasha cyane kugira ashobore kubaka igihugu cyacu dushike ku mahoro arama mugabo kandi dushobore no kwiterambere n'igihugu kinyuranye iyo izo mvugo zitaranduranywe n'imizi ibyabaye muri kahise ngo byerekana ko ziheza zigashikana ku mabi y'ikivunga Obe niyo nkuru tugukengurukire n'umuhinga Raymond Blaise habona imana ni ngaha rero duciye tugarukiriza amakuru yo kuno murango reka nshimire mwese mwareko muradutega abiri nshimire Mete Usamite Butsi yatumye amaje bashikira tankomanzi Vestine butubona ko ndabashikiriza ndabike abantu ndabifuriza umutaga mwiza